ngo abaronka umurongo babe benshi bashoboka reka ah, mu kanya turi bubacire ku mayanga amwe mu makuru twabashikirije eh, kugira ngo mugire kwibuka ku byo twabashikirije maze ibyumviro byanyu ah, mu bitange mwishimikije ayo makuru eh, tuzoba tubibukije ni hano muri studio. ndi Omer Nduwayo mfadikanije na Jean Claude Nzabimana mu buhinga bw'ibyuma turi kumwe na Alphonse Kubwimana tubaha ikaze yuko leta y'u Burundi ngo yari yemeye guhimiriza abantu bose kuja ku kivi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabishikirije mu ijambo ryiwe ku mugoroba w'uyu wa kane mu ntumbero yo guhimbaza imyaka mirongo itandatu Burundi bwikukiye yamenyesheje ko politiki nshasha itunganya itangwa ry'imishahara igiye gutangura kuva kuja mu ngiro kuva muri uku kwezi kw'indwi Evariste ndayishimiye aragabisha ariko abakozi umukozi wese wa leta atazokora icajejwe ko azoca akugwa mu kazi Mbire eh, Jean Claude ko uwo munsi nyene wo kwikukira uhuriranye n'umwaka urangiye eh, televiziyo isanganiro ishikiriza amakuru n'ibiganiro abarundi ngo nivyo kwishimira bivugwa rero na Alain Desire umuyobozi eh, ni Alain Desire bukeye neza umuyobozi mfata kibanza wa radio televiziyo isanganiro agahamagarira abafise ivyo kumenyekanisha kwegera iyo mbonesha kure eh, kugira ngo kumbore basenyere ku mukozo ego mu makuru yandi twabashikirije muri ino ndwi twaravuze ibijyanye n'amagara y'abantu aho igiciro cy'igipimo cy'umubwira wa covid cumi n'icyenda ku rurimi rwa gatumba cyagabanutse kiva ku madolari cumi n'atanu kijya ku madolari atanu kuri hari ku munsi wa mbere ibyo byemezwa byaremejwe n'abanyagihugu baca kuri urwo rubibe bava mu gihugu twibanye cya congo baza mu burundi eka n'abasanzwe bafise ibyo bakorera ngaho haba nka banki na obere baremeza ibyo ariko bakavuga yuko icyo gihe bavuga yuko batari bwaronke urupapuro rubyemeza hajyaho isanganiro rikaba yaragerageje kurondera abo vyega cyane cyane mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu abona yuko rero umushikiranganji yamenyeje radio isanganiro ko afatiriwe gutyo atanga isango ryo kongera kumurondera mu ndwi iza amatati y'amatongo n'ayandi matungo atari bwatatugwe n'umugwi SNTB imbere y'uko ikiringo cyawo kirangira agiye kuzotaturirwa mu muguzi vr ujeje gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi Evariste ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi niwe yabivuze akamenyesha ko amategeko agenga umugu vr ariko arahinyanyugwa ngo uwo mugwi ugira igisata kijejwe mwe nayo matati ni mu nyuma yaho bamwe mu bahungutse mu rumonge bashyikiririje ko batabona uwo bazoca bitura ku matata atari bwacike imbere y'uko ikiringo cy'umugwi wari ubijejwe wo sentebe kirangira radiyo isanganiro mu makuru kandi yabashikirije muri nondwi harimo bamwe mu bijyanye n'ubudandaji bujyanye n'ubworozi bamwe mu botsa inyama mu bibanza bitandukanye byo muri zone buyenzi ni mu gisagara cya bujumbura bakira gutandukanya ingingo y'ubushikiranganji bujejwe ubworozi ibuza gusubira kubaga inka n'impene inyuma y'akaranda k'inyonko yo mu kiyaya cya Rift ifata ibyo bikoko bamwe babona ko ari nziza abandi nabo bakavuga ko ije kubafatira amaboko imugongo bakagira amakenga n'ingene bagiye kubandanya babaho mu gihe abakozi batand... ako kazi kari kabatungiye imiryango abo bagasaba ubwo bushikiranganji gupima ibyo bitungwa kugira ibikomeye biribwe kuri icyo nyine jean claude nkumenyeshe ko abahurekeye mu idini rya isilamu mu burundi bahawe uruhushya rudasanzwe rwo kwegeranya no kubaga ibitungwa bizokoreshwa ku munsi mukuru w'intama mu ikete ritangwa urwo ruhushya ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije rivuga ko ubwo ruhusha rutanzwe mu gihe havugwa indwara y'inyonko yo mu kiyaya cya rifiti ibangamira ibitungwa nk'intama impene n'inka muri iryo kete ubwo bushikiranganji bukavuga ko hari ingingo bategerezwa kubahiriza kandi ko kugira zubahirizwe abajeje intwaro bategerezwa gufasha ubwo bushikiranganji bukaba burangiza busaba abajeje intwaro gufasha kugira icyo gikorwa kize kigende neza ego omeri ndakumenyeshe ko mu makuru kandi hadisanganiro yashyikirije abanywanyi bayo harimo ayerekeye agateka k'abana aho bamwe mu bana n'abakuze basegerereza mu barabara ari mu gisagara cya bujumbura ngo biteguriye kuva mu mabarabara babivuze mu gihe hasigaye iminsi mike cyane ngo hashyirwe mu ngiro yo kubakura ingingo yo kubakura mu ibarabara bamwe bavuga ko babikora kugira barondere amahera y'amakaye y'ishuri bagasaba leta kubafasha kugira ngo ntibaze bagaruke gusegerereza ariko abo bana rero ngo ntibazovanwa mu mabara babara uko nyine gusa bazobanza kwigishwa imbere y'uko eh, basubizwa mu kibano byashyikirijwe n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushyikirangange bugezweho hagati y'akazi na muntu muntu hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku munsi wa mbere ku bwa Felix Ngendabanyikwa ngo ntivyumvikana ukuntu inyuma y'imyaka 60 heze Burundi bwikukiye ho bandanya kuboneka basegereza mu mabarabara muri icyo gisata nyine cy'agateka kazina muntu ngo kaboregwe hamwe n'inzankano hagati y'abakazana na ba bukwe ni bimwe mu bitera amabi akoregwa abakenyezi mu ngo bishyikirizwa na bamwe mu bagiriwe ayo mabi inyuma yo kwitura ikigo humura cyabafashije mu bitari bike icyo kigo kikaba cyakwije imyaka cumi kuri uyu wa kabiri gihangana n'ayo mabi abacitura basaba leta gushinga ibigo nk'ibyo mu ntara zose kuko kirimo inyamiramabi um, umushikirizamanza umuganga n'abaforoma ni mu gitondo cyo ku munsi wa kabiri winondwi umugore rero bivugwa ko ari we eh, yadandaza icyo gitoro akaba yarahagaritswe ngo akogwe ko amatohoza nk'uko urongo igipolisi mu ntara ya rumonge yabimenyesheje icyo gitoro kikaba cyafashwe cyiyongera ku yandi maritiro igihumbi n'amajana atatu yari yafashwe n'igisirikare mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri Eh, bivanywe eh, kivanywe i bujumbura mu mabidon eh, kiraheza gishikirizwa igipolisi ku munsi wa gatatu icyo rero cyafashwe izo ritira amajana abiri ya essence n'ayandi jana mazutu akaba yafashwe ku munsi wa kane indwara kandi yo mu kiyaya cya lifuti ntigira ingaruka mbi gusa kubihereza akaboga cyane ku borozi irafise n'ingaruka mbi ku bijyanye n'ubutunzi mm. eh, bw'amakomine aho ibice cumi ku ijana by'amatagisi ya komine giheta yahora yinjira ibituma batariha amatagisi nuko rero amwe mu makuru akomakomeye yaranze ino ndwi tuyarangirize hariya mu Kirundaho ubukene bw'ikibanza abakinnyi bambariramwo hamwe n'ikibuga cya kijyambere biri mu bihanze ubuserukizi bw'umupira w'amaguru mu ntara ya kirundo mu nkino zo gukurakuranamo kubwo guharanira ikibanza cyo mu cyicaro cya kabiri ku munsi wa gatatu ku kibuga cya bushaza abakinnyi b'imigwi y'intare n'intore bahinduriye bihinduriye mu ishyamba buramatari yamenyesheje ko agiye kuvugana na musitaneri kugira bige uko ho kubakwa inza abakinnyi bihinduriramwo impande ya stade bushaza mu kurindira ko ikibuga cya kijambere kiboneka bagahava bagahunga eh. urugo bagahera no ku mahanga umugabo nta mugore ashobora guhunga urugo ngo ahere ku mahanga eh. ikintu rero kibabaje harashyiraho hasa n'ivu ubungane bwari gukora hakiri kare ukajya bagarutse gutubuza ibintu byaramaze kubononekara eh. baritwaye bakabura ikibafasha ariko none mm. piyo iyo uvuga uti ko hariho ibigo byita agateka k'abakenyezi hari hakwiye kujyaho n'ibigo byita agateka k'abagabo ariko piyo Mm, nta guciriyemo uvuze ati abakenyezi barahohoterwa n'abagabo barahohoterwa eh, mugabo ugasanga kumbure ababijejwe abajejwe gutatura amatati baje harengeranye eh, ariko piyo urazi yuko burya eh, eh, ndacatse ariko mu majambo avunaguye kugira sindambira abandi abagabo nabone barahohoterwa nyakubahwa mhm. eh, ariko kandi mu narumvise yuko hariya mu kayanza hari ikigo kijejwe kuraba abagabo bahohoterwa bashobora kwakirirwa hanyuma rero ikintera amakenga ni kubera iki none ibyo bintu Eh, ibyo bigo bitagwizwa mu gihugu cyose eh, na burya bw'uko ibyo bigo bitacyo bipfana n'amasentare cyane kwa bupeje mu nyamiramari mm, toma ariko none wumva hamwe ibyo bigo byogwizwa hose wacume ngo bahaye akage yuko ayo mabi yama yakoze oyaye none ntiwumva yuko bimeze hameze nk'ipfuriro ntiwumva none amapfuriro agwiriganya kuba wawumva byo bari nabi mhm. bandanya Eh, urumva ibyo bigo bimeze eh, nk'ipfuro kuko hariho abantu bashobora guhohoterwa bari kure y'ibyo bigo ni ukuvuga eh, hera nk'akararo nkino mu ruyigi hmm. urabona kujya gutega ni kure hmm. mugabo nkamwe nk'aha hafi hafi hogira ikindi kigo kihaba nka binoboro nkaho bitura urabona nk'icyo kigo kiri mu kayanza abagabo mu bahotewe radiyo isanganiro eh, ku gihe cy'isaha zibiri n'iminota cumi n'icyenda ikiganiro girucishikirije kirabandanya nicyo gituma insinzi y'uyu munsi atari insinzi y'umugambwe uyu munsi hatsinze amahoro hatsinze iteka n'itekane ry'uburundi kuko nyine ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere igitsinze uyu munsi kandi ni demokarasi y'ukuri demokarasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza kumbure umunyuranye ngira ngo agatelefone gashobora kuba katariko karamworohereza mwiriwe mwiriwe cyane mwiriwe tuganira nande muherereye Ego. Silvestre uramaja. Oh, ni babanza abo bantu rero baza barategeranira mu nzira baza bararyana mhm. urumva yuko bose bajyana umuntu wese afise itariki araharanira yego urumva babaye bagifite ibintu bagipfa eh. urumva kana ko kwikukira urumva ko urumva eh, munyamakuru urumva ko abantu harimo kabasa mm, munengo yego nyakubahwa icyumviro cyawe ukwikukira hakira abana bo mu ibarabara ugihuriza ko na felix eh, ngendabanyikwa eh, asanzwe ari umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bujejwe gateka kazi na muntu ati ntibyoroshe ntibiryoshye kumva uburundi bushikanye imyaka mirongo itandatu y'ukwikukira ariko hakira abana mu ibarabara eh, abana bavuga yuko bafise ibituma byo kujya mu ibarabara cyane cyane nko kurondera agafaranga ko kwikenura ubwo icyo nacumvise ntibifashe mm, birafashe mugabo mhm. rero baba ibyonye babanze barabe nabo bantu baza barahurira mu ibarabara baza bararyana eh. nabo nyine baravuze ikintu bapfa nabo nyine bakijyana ego kumbure ngira ngo ababijeje ibyo babyumvise ariko haraka uh, eh, hari impanuro woha abo bitoba birashikira gatoma impanuro notanga yego na cyane cyane abagore kabisa bubaha abagabo kuko abagabo icubero cyabo bagihawe n'Imana ariko n'abagabo bubaha abagore byumvikana ko akaryo arakawe umukunzi wa radiyo isanganiro ahari hose uri kuratumviririza kugira ugire uko ishukirije ku makuru twagushikirije muri ino ndwi yo kuva kwa mirongo ibiri na gatandatu eh, ukwezi kwa gatandatu gushika kuri ino genekerezo rya mbere ukwezi kwa mukakaro munyuranye ku murongo alo mwiriwe tuganira nande aherereye hehe nitwa desire igitega desire igitega ijambo ni guhabwira icyo ushikirije yego nanjye ngo mashimangire kuri iyo ngingo kumbure abandi bari baraganira ko ijyanye n'amabi akorerwa abakenyezi n'abagabo yego eh, iki kigo kiri ngaho igitega mhm. ndamaze kumva n'abagabo bakitura barabakira yego mhm. kandi nabo baratunganirizwa mhm. eh, nageze kumva umugabo wigeze gukubitwa mhm. umugore wiwe n'abana biwe mm. eh, kumbure nabo baramwakiriye baramutunganiriza eh. Ah. mbega yego hariho toma yatubwiye ati hariho abagabo benshi bahohoterwa ariko bakabihora kuko batinya ko boba bikuye ko agashambara mbega nawe ni kubibona aho mu kibano uhora ubibona eh. none gadetse mm. ngira ngo ndiko ndabivuga turi kumwe n'uwo twubakanye eh. Eh, nawe arabibona kuko biragoye kuba wakubiswe uri umuntu w'umugabo mhm. kubahuka kuvuga ngo nakubiswe nawe urabyumva ko umengo ntibyoroshe ariko kandi twosaba kugira ngo ababijejwe na cyane cyane abajejwe gufata ingingo aho ndavuga leta kugira ngo barabe alo turakumva ikintu gituma ayo matati aba bo mu nkuru twavuze dezi dezi mu nkuru twavuze hariho akaborego hamwe n'inzankano eh, harabaho n'igwirirana ry'abantu eh. ku bisanzwe uburyo mu miryango butagikwiye ugasanga mm. uno munsi umuntu ashobora kuronka ibihumbi bitatu bitari bukwire abantu cumi mm-hmm. eh, urumva rero narijya dusanzwe kwibaruka ku buntu mm. leta yari ikwiye kuraba ikintu cyotuma imiryango iba mike kuko murabona namwe ko uburundi budatera bwaguka hanyuma haba ababikora cyangwa abo bishikira ngaho mu kibano wubabwira iki jewe akamuno batera mhm. wewe undi munyi harya ahanini ico bivako Desire karabaza ati biva kuki eh. akaborego n'inzankano hagati y'abakazana n'abayinabukwe yego ivyo nibaza ko hmm. biri mu mico y'ikirundi si vyubu biramaze hmm. igihe hmm. ni kuva kera aho usanga rimwe na rimwe inabukwe n'umukazana eh, badacana uwaka byama byashitse ariko nibaza ko abo byiga boca bisanzwe cyari gikwiye gukwira nko mu makomine yose mhm. kubera iki kubera ubasha ndibaza kubera yemwe nta komine nta mutumba n'umwe utarira mhm. abagabo barakubitwa rwose abagabo barakubitwa bakabura bajya nk'ubu bamwe ariho bashobora gutaha bava mu saa cyangwa saa sita mhm. kugira ngo barabe yuko basanga byahumuye bakike barya ari akwiye yuko hozanye ikigo buri kumena akaba nk'umuntu nyene azararara ingese zarahumuza mm. imbere yuko ibyo bigo kumbure bishika no ngaho mu makomine abo bubakanye bobo wobabwira iki abubakanye yego oya ubu byaramaze kurengana ahubwo imigenzo ya kera niyo mbona umenga itagikurikije hmm? imigenzo hari imigenzo yahindutse yuko ibitsina byose bingana bumva bose baca bagomba kunganya ubutegetsi yego tugushimire cyane Jean Claude yindi nkuru ikomeye buramatari wa muyinga Jean Claude nayo yamenyesheje ejo ku munsi wa gatanu ko abimbinza habo muri commune butihinda mhm. bongeye kurekurirwa gukora ariko mhm. ngo umwimbu wose bakawushikana mu banki nkuru y'igihugu BRB ikizira kikaziririzwa ngo no gushora inzahabu mu bihugu bihana urubibe n'u Burundi aho rero yahanuye n'abarimyi kudashora umwimbu wabo mu bihugu bihana urubibe Burundi kuko ngo hari abamaze gufatwa bashoye ibiharage mu gihugu cya tanzania yabivuze rero nyuma yo gusoma ijambo umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yashikirije rijyanye no guhimbaza ukwikukira Burundi aho rero ahamagarira umwe wese gutura igihugu amaboko umutima n'ubuzima mu ntumbero yo guteza imbere no kubungabunga intahe yo kwikukira hadisanganiro alo nagize mwiriwe mwiriwe neza tuganira nande ni evariste mucendajuru evariste mucendajuru gira icyo ushikirije eh, nagira ndababwire gatoya yego radiyo isanganiro hari ibintu bito biravugira mwe mwe tubyumva havugiramo ibihugu byinshi ibihugu eh, havugiramo amaradiyo menshi n'ukuri mu gihe nyanyorera eh, ku mbonangirane kubera muherereye ku rubibe haca hazamwo amaradiyo mu bindi bihugu eh byo nashoboka yego ivyo kumbure abajejwe kuri ivyo navyo by'abagore n'abagabo bahotegwa yego ahubwo ugiye uri umugabo uza kuvuga ntiwumvirizwa ahubwo humvirizwa umugore gusa hari uwo bimaze gushika akagenda kwitura ivyo bigo ntibamwumvirize none ko abanyakubahwa none ivyo by'abaye tubibona yemwe eh Eh, birashyika mugari nta kundi bazakosora buke buke kumbure n'ibi by'ibijyanye no guhohoterwa ku bakenyezi byatanguye bitavugwa ariko ubu harageze aho bijya habona twizere ko ababigezwe bariko barabyumva nabo bagiye bizozanye buke buke abanyakuba yego ariko twa nk'abo bihotore abo bahohoterwa wobahanura kunuma ku... evariste eh, agatelefone ntikamukundiye ikiganiro gira icyo ushikirije kirabandanya undi munywanyi ku murongo alo alo tuganira nande aherereye ariko kandi hariho amategeko bavuze yuko azokurikizwa mbere n'uburongozi ku mazo naho bazobikorera bukazofasha sawa yani kwa sababu ku mabucha n'abasabamizirima bakora bonyine ku mabagiro Eh, mhm. abegwa rero n'abandi bariko barabaga baze babage nabo nyene abajeje umutekano bahagarare bazabe ko inyama bozipima emwa ngwaho rero eh, kwa hiyo rero icyo novuga eh. tuyisenge ronje mu kinyinya ntashoboye kubandanya icyumviro cyiwe ariko ubona ko iki kibazo mu ruyi gikumbure eh, ni ikibazo gikomeye mm. ubundi munyuranye ku murongo mwiriwe yambu woduza akajwi tuganira nande ni sawa tuganira nande mu ruyigi tuganira nande ndayisenga eh, duga ku ijambo nayo aho makuru twabashikirije agushyitse ku mutima ibweru ntiyumvikana Ah, icyo kibazo bamaze kukitubwira ni benshi uburongozi bwa radiyo isanganiro hamwe n'abajejwe igisata cy'ubuhinga twebwe abagabo twituye inzego zo hejuru mhm. wumva haguma haza atakibazo ngo abakenyezi ngo nibo bahohoterwa natwo bagabo turahohoterwa rwose ariko yuvi nibaza ko muraba intandaro z'iryo hohoterwa ubu ryageze ku bagabo kumbure mu minsi yeze ryavugwa ku bagore gusa ariko ubu abagabo nabo tubona umurenga ngaho mu rugi mwahagurukiwe ni ukuraba intandaro ko biva ku kiryo hohoterwa abagabo mbere muri zone rusengo mbere bahere tanzania bahunga ingo kubera ntibatitwumviriza ntiziba ari ingeso zitari nziza naho bishobora kuba biva ku ngeso zitari nziza z'abagabo bamwe bane akaboregwe atetari ku bakenyezi ko babiganze badati ntibatahukana mhm. akaboregwe no kwigarura amatungo kugira abatuze abagabo bomoshe nta kindi kugira ivyo bihagarare Juvenal Juvenal nashoboye kubandanya icyumviro ciwe ariko mhm. tuguma tugaruka iki kibazo cyihohoterwa Eh, ry'abagabo twatanguye inkuru twavuze yavuga ku bakenyezi ariko bice bigaragara ko n'abagabo kumbure nabo bahohoterwa ariko kumbure bitavugwa cyane ni ikibazo wundi munyuranye ku murongo mwiriwe ajyambure icyo bavuga yo mu rugo cy'abagore n'abagabo ko abagabo bahohoterwa yego mu bisanzwe abantu bavuga ukuri mu bisanzwe biva mu rugo gusa ino ni hehe ga nywanyi iyi ni iwacu ikaharuzi inkoro rwose biriho mugabo rero hari ukuntu usanga uvuga ngo umugore ngo ntiwaguhohotere ikindi natone mvuge kandi n'ikintu cyerekeye cyangwa abana bamwe barabara ngoma ngarukiye ku gatoya mm. hariho abana benshi usanga bapfa kujya mu gisagara mugabo bafite ababyeyi yego umugabo bakabata kubera babona yuko bose bakenye mhm. kwa kubyara abo umuntu adashoboye kurera mm. sanga bigiriye mu miti kuza baradagusukina nyene mwiriwe tuganira nande muherereye angerusi wo muri komine mwakiro mwakiro ni mu ntara yahe ya muyinga ah imuyinga mumeze neza ngahe muyinga tumeze neza kabisa twavuze amakuru menshi ayagukoze ku mutima n'ayahe amakuru yankoze ku mutima ni kwa y'abagore n'abagabo urumva mm-hmm. rero cyo ku kabisa irahari ndase ino mm. muri komine mwakiro biriyo mm. ariyo ku mutumba mperereye ko mm. ndabibona abandi bagiye bashikiriza ko um, abagabo iyo bahohotewe batabivuga mbega ngaho iwanyu iyo abagabo bahohotewe bararonka aho bitura babituye babakira gute ntabaronka kabisa Eh. abagabo nabo baronka mu bw'umugore agize akitwara mhm. nawe bumvira imbere gutumva umugabo aho iwanyu ubona intandaro nyamukuru y'igihohoterwa ubona ari iyihe ngaho iwacu kabisa je abagabo bahohoterwa urabona abonye bomoka mhm. bomowe n'abatware mu cyumba eh, intandaro intandaro nyamukuru ni iyihe intandaro yego umugore ashobora nko kujya mu ngeso mbi mhm. arabivuga ku batware badutwara ku mutumba eh. burya ntibamwumviriza baca mhm. umugore mhm. kubera rero babumvirije umugore umugabo abagabo benshi batarahitamo kubomoka bagenda tanzaniya eh. ariko jenda eh. afite ikibazo ah, aho uwo mukenyezi aba yagiye mu ngeso mbi bimenyekana gute aba yafashwe biba byagenze gute neza na neza kugira ngo umugabo yagirize umugore wiwe ko ya ajya mu ngeso kuyikukira yego duga kwijambo ni ukuvuga rero jewe uwo munsi mm.